Joas was sewe toe hy koning geword het en hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sipia, uit Beersheba. Solang die priester Noada geleef het, het Joas gedoen wat reg is in die oog van die Heere. Noada het vir Joas twee vrouwens verkies, en Joas het seens en dochters gehad. Joas het besluit om herstelwerk aan die huis van die Heere te doen. Hij het die priesters en die leviete bij mekaar laat kom en vir hulle gesê, gaan die stede van Jeda dier en samel bij al die Israëlieten geld en om die huis van jullie God te herstel soos dit van jaar tot jaar nodig mag wees. Doen dit dadelijk, die Levite het die opdracht echter niet dadelijk uitgevoer nie, en die koning het die hoge priester Jojada laat roep en vir hom gevra, waarom het jy niet toegezien dat die Levite die bijdraas uit Jeda en Jerusalem inbring nie? Dit is toch die bijdraas wat Moses, die dienaar van die Heere, van die gemeente van Israël gevra het vir die tent met die getuienis. Dit was die goddeloze Atalia en haar volgelinge wat die tempel in verval laat raak het. Hulle het selfs die weidingsgeskenke van die huis van die Heere vir die baals gebruik. Een opdracht van die koning is daartoe kis gemaakt en voor die tempelpoort gezet. en in Jeda en in Jerusalem is aangekondigd dat die bijdraas wat Mooses, die dienaar van die Heere, in die woestijn al van Israël gevraagd, vir die Heere gebring moes word. Al die leiers in die hele volk het die geld met blijmoedigheid gebring en in die kus gegooi. So het al die bijdraas ingekom, telkens wanneer die kus na die leviete toegebring is vir controle namens die koning, en hulle vastgesteld het dat daar baie geld in is, het die secretaris van die koning en een beambte van die hoge priester gekom en die kus leeggemaak. Dit is dan weer op zijn plek teruggezet. So het hulle elke keer gedoen, en daar is baie geld in gesamel. Die koning en Jojada het die geld oorhandig aan die mensen wat vir die instandhouding van die huis van die Heere moes zorg, en die het klipkappers en ander vakmannen in dienst geneem om die huis van die Heere te herstel, en ook vakmannen in eister en brons vir die opknapwerk. Die werkers het gewerk in die herstelwerk het vinnig gevorder. Hulle het die tempel herbou zodat so dit weer was soos vroeger, hulle het dit weer sterk gemaakt. Nadat die werk afgehandeld is, is die geld wat oorgeblij het, aan die koning en Jojada oorhandig, wat daarmee tempelgereedskap laat maak het, gereedskap vir die tempeldienst en die offers, panne, en ook gouwe en silvergereedskap. Solang Jojada geleef het, is er voortierend brandoffers bij die tempel gebring. Jojada het de hoge ouderdom bereik. Hij is dood toe hy 130 jaar was. Hij is in die Davidstad begraven, bij die konings, omdat hij goede werk gedoen heeft voor Israël, voor God in zijn tempel. Na die dood van Jojada het die leiers van Juda die koning kom op hemel, en hy het om dit laat geval. Toe het hulle die huis van die Heere die God van hulle voorvaders verlaat en gewijde pale en afgoedspeelde gaan dien. Met die sondige optrede van hulle het Juda en Jerusalem die toren van die Heere op hulle gehaald. Die Heere het profete na hulle toegestuur om hulle na hom toe terug te brengen, en die profete het hulle gewaarski, maar hulle het nie geluister nie. Die gees van God het vir Salgaria sien van die priester Jojada in besit geneem. Salgaria het voor die volk gaan staan en vir hulle gesê, so sê God, waarom oortree julle die geboeien van die Heere? Dit zal niet met jullie goed gaan nie, omdat jullie die Heere verlaat het, sal hy jullie verlaat maar hulle het een vals aanklag teen Sagaria bedink en hom op bevel van die koning met klippe doodgegooi in die voorhof van die huis van die Heere. Koning Joas het niet gedink aan die liefde wat sy pleegvader Jojada aan hom bewys het nie. Hy het Jojada sy sien vermoor. Sagaria het, toe hy sterf, gesê, die Heere sien dit, hij zal hulle straf. Met die wisseling van die jaar het die leer van die Arameers een aanval op Joas gemaakt. Hulle het Jeda in Jerusalem binnengedring, al die leiers van die volk doodgemaak en die buit wat hulle gemaak het, vir die koning van Damascus gestuur. Die Aramese leer het met een klein klompie manskappe gekom, en die Heere het een baie groot leer in hulle mag oorgegee. Dit was omdat die volk die Heere die God van hulle voorvaders verlaat het. Die Arameers het die straf van God oor Joas voltrek. Toe hulle weggaan, het hulle om zwaar gewond achtergelaten en sy eie ambtenare het teen hom saamgesweer en hom in sy bed vermoor. Dit was omdat hy die sien van die priester Joada laat doodmaak het. So is Joas dood, hy is in die Davidstad begrawe, maar niet in een koningsgraf nie. Die manne wat teen hom saamgesweer het, was die Amniet Sabbat sien van Samad en die Moabit Sabbat sien van Somer. Die gegevens oor sy seens, oor die grootte van die afkoopsom wat hij moest betalen, en oor die herbou van die tempel, is opgeneem in die commentaar op die boek van die konings. Sy sien Amasia het om as koning opgevolgd.